to jest Jezus Chrystus, to jest wymiar, miara tego, co znaczy żyć z Jezusem Chrystusem. Das ist Christus und das bedeutet dieses Machtapparat, das bedeutet das Leben mit Christus. My, a my żaden apostoł i ten najlepszy człowiek. Nie żaden apostoł, choćby był nawet najlepszym człowiekiem. Kein Apostel, auch wenn wäre er besser Mensch als wir. A ja osobiście im, jak tylko mieli że to mieli na tego, że mięsy będą sami. Ja sobie myślę, że tutaj na tej ziemi ja tej, tego wymiaru, tej pewności, wenn ich um mich persönlich denke, da glaube ich, dass ich diese Maßstab erreichen kann. Panu dzisiaj upłynie wszystkim. Pan Jezus jest zupełnie czysty, absolutnie czysty. Der Herr Jesus ist absolut rein. Grzechu nie myli. Grzechów nie, nie ma. Der Sünde war nicht im vorhanden. To jsme četli na konci eh, třetího verše, ale na ten čtvrtý verš třetí epištoly, tomu eh, epištoly třetí kapitoly Jana. Myśmy o tym czytali na końcu trzeciego wersetu, ale tutaj w tym czwartym wersecie tego trzeciego eh, rozdziału wir haben, wir haben über das, über Einheit am Ende des dritten Verses gelesen, aber jetzt am Anfang des vierten Verses I mamy opak czystoty. Opak czystoty. Wir haben hier jetzt im was anders als Reinheit, also Sünde. So habe ich auch Tschechisch verstanden. Tutaj e, w tym czwartym wersecie mamy powiedziane coś e, odwrotnego do czystości, a to jest mianowicie grzech. nie no, widzimy e, podstatu toho, co jest to życie. Tu widzimy właśnie podstawę, czyli fundament tego, czym jest grzech. Hier sehen wir diese Fundament oder Grundlage, was sind bedeutet. jest napisane, każdy, kto czyni grzech. To jest napisane, każdy, kto czyni, trwa w grzechu. Hier jeden, geschrieben, jeder, der die Sünde tut, Zde je vidět, že slovo činí má takový stan charakteru. My tutaj, tutaj widzimy, że to słowo czyni albo popełnia ma charakter takiej ciągłości. Wir sehen, dass dieser Verb tut ist fast unbeständig fest verankert hier in diesem Vers. To znamená, że jest to zásadou jeho života. A to oznacza, że to jest pewna zasada życia tego, kto popełnia ten grzech. Und das bedeutet, das ist ein Prinzip äh, an äh, denen, welche diese Sünde tut. A sice przed, sice lety jsem slyšel jednoho bratra, který kázal evangelium. Około 30 lat temu słyszałem pewnego brata, który zwiastował Ewangelię. Po 30 Jahren habe ich einen Bruder gehört, welcher Evangelium verkündigt hat. A ten řekl, że, że Żyd wie wszystko, co człowiek ma przed swoim obrazem. A on powiedział tak, grzech to jest wszystko to, co człowiek czyni przed swoim nawróceniem. Und er hat gesagt, dass der Sünde ist das alles, was Mensch vor seiner Bekehrung getan hat. To jest głęboka prawda. I w tym jest ta głęboka prawda. Und hier liegt der tiefe Wahrheit. Das ist in Ordnung że w podstawie jest wszystko, co człowiek działa bez Boga. Y, to, oczywiście, bo grzech jest wszystko to, co człowiek czyni w swoim życiu bez Boga. wyjść? Sünde bedeutet, wenn Mensch unabhängig von Gott alles tut. Widzimy, że niektóry człowiek, że właśnie siłę, że niektóry człowiek nie konzerwacji. My no, słyszymy o jakimś człowieku, że on kogoś y, zamordował. Wir hören, dass ein Mensch den anderen ermordet hat. Tego się nie stało. Albo, że coś komuś ukradł. Oder jemand etwas gestohlen hat. No, no i inne podobne rzeczy. Unendlich. Ale Bóg se na rzeczy dziwa nie ma. Ale Bóg na te rzeczy patrzy zupełnie inaczej aber Gott schaut auf diese Dinge ganz anders. Wszystko, co człowiek czyni, ani by to była Boża wola, jest dziwne. Wszystko, cokolwiek człowiek czyni, jeśli nie jest to wolą Bożą, jest to grzech. Ale was der Mensch tut und was nicht nach Gottes Gedanken oder Wille ist, ist heißt Sünde. Tam wtedy, że kto czyni ludzi, czyni pod ich tu jest napisane, że kto czyni grzech, e, przestępuje e, prawo. geschrieben, jeder, der die Sünde tut, tut auch Gesetzlosigkeit. Grzech jest przestąpeniem zakona. Grzech jest przestąpeniem zakona. Grzech jest przestępstwem, jest czynienie bezprawia. Weil Sünde ist einfach, e, kann man sagen, Rechtslosigkeit oder jemand tut kein Recht. My czeskie przekon mamy, że widzę przestąpienie zakona. My w czeskim przekładzie mamy, że grzech jest przestępstwem zakonu. Podobnie też jest w Polsce. Ja, im polnischen sowohl als im tschechischen steht, dass Sünde ist äh, e, gegenüber Gesetz ein Verbrechen oder wie man sagt, sagte. Übertretung, ja, danke. Gesetzes tak? afrikanischen to ma widzi, że Żyd jest bezzakonny. Ale właściwie powinno być przetłumaczone, grzech jest y, przestępstwem, a jednym sollte bezprawie. Eigentlich sollte so beschrieben stehen, dass Sünde ist eine Gesetzlosigkeit. Ich glaube, im Deutschen wird das nicht das Richtige. Ja poznamená. A to oznacza? Teraz to dojde. Že člověk vůbec nedbá na Boha, takový człowiek, że ten człowiek w ogóle nie zważa na Boga? Das bedeutet, dass der Mensch achtet nicht auf Gott. A wszystko si dělá, ze swej winy, jak chce. A wszystko czyni z własnej woli, tak jak chce. Und er tut alles aus eigenen Willen, wie er will. Człowiek czyni własnej woli. Człowiek czyni własną wolę. Der Mensch tut eigenen Willen. To jest podstawa grzechu. I to jest właśnie ta istota grzechu. Und no, das ist die Grundlage tej Sünde. Wyczytamy w Starym Zakonie, że człowiek pije, grzech jako wodę. W Starym Testamencie czytamy, że człowiek pije grzech jak wodę. Im Alten Testament finden wir diesen Ausdruck, dass der Mensch trinkt Sünde wie Wasser. A ještě na jiném místě čteme, že protože ne, nepřichází Boží rozsudek nad hříchem. A w innym miejscu czytamy, że kiedy y, nie ma y, tego rozsądzenia właściwego grzechu, Auf andere Stelle finden wir, wenn jemand hat dieses Vermögensurteil nicht mehr auf, über Sünde, also, dass er kann nicht urteilen życzymy skutecznie, tak skutecznie dąży, aby czynił ich. Że człowiek y, dąży do tego, pragnie tego, aby czynić grzech. Ale der Mensch begehrt die Sünde. Ale człowiek jest odpowiedzialny bytost. Człowiek jest odpowiedzialny bytost. Człowiek jest e, odpowiedzialną jednostką. Der Mensch ist verantwortliche Einheit oder Wunsch Bogu. před Bogiem? Pohled. A Bůh jej proto musí soudit. I Bůh dlatego go musí sądzić. On darum musí Gott ihm rechnen. Ale my dále vidíme zase jednu výbornost Pána Ježíše. Ale my dále vidíme jedną z tych wspaniałości Pana Jezusa. Aber weiter sehen wir diese wunderbare, schöne, trotzige carácter de San Jesús. Tatălăși, versetul 5, în A Avite że on się pokazał, aby Żyda się śmiał, a Żyd nie widział. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy nasze, a grzechów nie ma. Und ihr wisset, dass er geoffenbart worden ist, auf że on unsere Sünden wegnehme Jakie to zacne, że już nie musimy płacić sądu, na który ani nie przyjdziemy, Jakie to jest wspaniałe, że my już nie musimy obawiać się sądu, y, żebyśmy musieli przed nim stanąć. Wie wunderbar, wie wunderschön ist das, diese Bewusstsein, dass wir nicht mehr gerichtet werden. Że Pan Jezus rzekł, że kto grobnie uwierzy, że już na sąd nie przyjdzie. A to dlatego, ponieważ Pan Jezus powiedział, że kto w Niego wierzy, nie przyjdzie na sąd. Und darum, weil der Herr Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht. Ale jeżeli jemand zasnął jest że on se ukazał, aby Żydzi nasze znali. Odmiany. I tu znowu widzimy tą wspaniałą rzecz, że On się po to okazał, objawił, aby nasze grzechy zgładzić. Und hier że wir że wunderbare Tatsache, dass er hat sich geoffenbart, um unsere Sünden wegzunehmen. To uczynił swoim obiektem absolutnie. Tak a to czynił przez e, swoją ofiarę na krzyż. Und das hatte er getan durch seinen Opfertod auf dem Kreuze. On, w którym Situ On, w nie ma że grzechu. Der Sünde nicht kannte. Es ist wunderbar zu sehen, dass wir haben Vormittagessen. Jest to cudowną rzeczą, którą żeśmy oglądali jeszcze przed przerwą obiadową. Im Vers 3 am Ende, oder Vers 3. W trzecim wierszu. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, i każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, reinigt sich selbst, oczyszcza się sam z siebie, gleich wie er rein ist. tak jak on jest czysty. Wir sehen hier unser Wandel. W tym oglądamy nasze pielgrzymowanie. Im Christus können wir nichts falsch machen. Chodząc w Chrystusie nie możemy uczynić nic błędnego. Aber wir haben vorher gehört, ale żeśmy wcześniej słyszeli, dass der natürliche Mensch geht nach seinem Willen. Że człowiek w swoim starym, naturalnym ciele idzie za swoją własną wolą. Er fragt nicht nach Gottes Willen. I nie interesuje się, jaka jest wola Boża. Er will seine Lüste und Vergnügen gut heißen. On swoje własne porządliwości y, i rzeczy, które go pociągają, on chce zawsze uznawać jako za dobre. Und wie ist das mit den gläubigen Menschen, mit den sogenannten gläubigen Christen? A jak sprawa wygląda z człowiekiem wierzącym? Wir sehen, dass wir auch nicht ohne Sünde sind. My oglądamy, że również i my nie jesteśmy bez grzechu. Zwar, Herr Jesus hat die Rechnung auf dem bezahlt. Pan Jezus zapłacił już rachunek na krzyżu. Aber wir leben, wir bewegen uns auf dieser Erde. Ale my żyjemy tutaj na tej ziemi. Auch wenn wir das nennen Fremdlingschaft. I wprawdzie nazywamy to tutaj, że przebywamy na obczyźnie. Aber unsere Füße Będę ślepy, ale oczywiście też sztuczny dzisiaj ma. Ale nasze stopy, y, może nawet i ręce, zawsze się brudzą. Und dann heißt das Sünde. I wtedy to trzeba nazwać, że to tak jest grzech. Und hier gibt es im Vers 4 ein Mittel. A tu w czwartym wierszu jest podany na pewien środek. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das ist die Folge von Sünde. I w czwartym wierszu czytamy, każdy, kto popełnia grzech, przestępuje, postępuje bezprawnie, a grzech jest y, postępowaniem bezprawnym. I teraz następuje odpowiedź na to, a wy wiecie, so wie Paulus mal hat an den Korinther oder an den Philippern oder an den Vätern, also an den Gläubigen in Christus war es auch ähnlicherweise geschrieben, du weißt oder ihr wisst. Tak też i apostoł Paweł do wierzących pisał, że wy wiecie o tym. Zwar hatte mal in Bezug auf Haus Gottes, also auf Zusammenkünfte gestellt, du aber. Czasami mówił w związku z Domem Bożym. Aber auch auf Verhalten. ale też czasem mówił w związku z y, zachowywaniem się poszczególnego wierzącego. In Titusbrief hat er sogar das zum Ausdruck gebracht. W liście do Tytusa, w liście Tytusa, Kapitel 3, w trzecim rozdziale, er sagt so, Vers 3, denn eins waren auch wir. W trzecim wierszu mówi, bo i my byliśmy kiedyś nierozumni. Also, ihr wisset. A więc zwraca się do nich, wy wiecie. Nie, My. Und ihr wisset. Jetzt I teraz w związku z listem Jana, wy wiecie, piąty wiersz. Dass er geoffenbart worden ist, że on się objawił, auf dass er unsere Sünden wegnimmt. aby zgładzić nasze grzechy. Und das ist erste Wahrheit, dass er so vor unseren Regierungen. Das ist die erste Wahrheit, was wir wissen. wir in Sünden bekennen, a to jest pierwsza prawda, którą poznajemy y, przed naszym nawróceniem się. Dann ist er gerecht. I gdy wyznajemy nasze grzechy, to wtedy On jest tym sprawiedliwym. Und er uns befreit oder erlöst von unseren Sünden. Wtedy On nam przebacza te grzechy, wyzwala nas z naszych grzechów. Welche wir haben in Vergangenheit getan, so wie der Bruder es vor kurzem gesagt hat. Z tych grzechów, które żeśmy w przeszłości uczynili, tak jak ten brat poprzednio powiedział. Aber das Problem ist jetzt nicht gelöst, wenn wir jetzt über unser Lebenswandel sprechen. Ale teraz, jeżeli y, zaczniemy mówić na temat naszego obecnego chodzenia w tym życiu już po nawróceniu się, to nasz problem jeszcze dalej pozostaje nierozwiązany. Und uns nun zu fügen, nun diesen Opfertod des Herrn, Und wenn wir uns nur zufrieden geben, dass er für unsere gestorben war und uns unsere vergeben hat, i tylko zadowolimy się tym, że Pan Jezus zmarł za nasze grzechy i nam przebaczył je, da sind wir die elendsten Menschen, so wie auf einer Stelle sagt. To jeżeli tylko tym się zadowolimy, to jesteśmy jednymi z najnędzniejszych ludzi, tak jak jest y, w jednym miejscu napisane. Da haben wir noch nicht alles erkannt. Wtedy okazuje się, jeszcze nie wszystko żeśmy poznali. Und hier wir Apostel Johannes, die Gläubigen, in die Wahrheit tief hineinführen. A tutaj apostoł Jan wierzący chce wprowadzić głębokie prawdy wierzących. Und diese ist jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen noch ihn erkannt. Vers 6. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Im ersten Kapitel des 8 w pierwszym rozdziale, w ósmym wierszu czytamy Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Wenn wir unsere Sünden bekennen, jeżeli wyznajemy grzechy swoje, so ist er treu und gerecht, Wierny jest Bóg i sprawiedliwy, dass er uns die Sünden vergibt i odpuści nam grzechy und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. I oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ihr Lieben, das ist, dass wir in unserem Leben uns verunreinigen tak, umiłowani, tak to jest. W naszym życiu też i możemy się zanieczyścić. schauen auf den Fernseher, auf die auf Leben mit Menschen. Nasze zmysły przyjmują wszystko z naszego otoczenia. Nasze oczy spoglądają czasami w telewizor, patrzą na życie e, ludzi z naszego otoczenia, patrzą na czasopisma wyłożone w kioskach. Jeżeli mi ktoś teraz powie, ja nie grzeszę, dann tak, muss ich wie Apostel Johannes antworten, dass er betrügt sich selbst. To muszę odpowiedzieć tak, jak to odpowiedział apostoł Jan. Jeśli mówimy, że nie, nie zgrzeszyliśmy, to y, z samego y, siebie zwodzimy i oszukujemy samych siebie. Folge Die Wahrheit ist nicht in uns. A następstwem jest to, że prawdy w nas nie ma. Ja, ihr Lieben, wir müssen auch lernen, auch zu dem Herrn kommen. Tak, umiłowani, musimy się i tego nauczyć, aby przychodzić do Pana. Und auch die Sünden, welche zwar vielleicht nicht so gewichtig sind wie die, welche hier durch Paulus sind beschrieben, von Habsuch, Hurerei und so weiter, aby również nauczyć się, żeby te grzechy, które potem popełnimy, które może nie są tak e, ciężkie, jak żeśmy popełnili w dawnym życiu, opisane przez apostoła Pawła, ujęte w całą taką listę i kłamstwa, i cudzołóstwa, i wszelkie inne grzechy, abyśmy i te późniejsze grzechy Jemu wyznawali. Das ist die richtige Wandel. Tak, to wtedy będzie takie właściwe pielgrzymowanie za Nim. Und wir können natürlich auch in ihm bleiben, weil wir haben ständige Kontakt mit ihm. I naturalnie będziemy mogli w nim trwać, bo będziemy mieli ciągle albo stały z nim kontakt. Selbstverständlich, die ewige Errettung kommt hier nicht in Zweifel. Naturalnie życie wieczne, wieczne, wieczny ratunek w ogóle nie podlega dyskusji. Aber das ist wichtig, wie ich mich verhalte hier auf dieser Erde. Wie soll ich wandeln, um zur Ehre und Verherrlichung Gottes zu sein? ale najważniejsze to jest to, jak ja będę tutaj na tej ziemi pielgrzymował, jak się będę zachowywał ku chwale i czci Bożej. Möge Herr uns helfen, dass wir auch auf diesem Gebiet ein Augenmerk werfen. Oby Pan nam e, dopomógł, aby również i w tym zakresie mieć szeroko otwarte oczy. Jebes 9. Musimy to zrozumieć w naszych rozważaniach w tych wierszach od 4 do 9. The error which the Apostle Paul was, the Apostle John was trying to counter. Den Fehler, uh, gegen den der Apostel eh, Johannes hier uh, auftritt. że ten błąd, przeciwko któremu apostoł Jan tutaj teraz występuje, Er e, stand gegen uh, de, de failure, de uh, irrleer der Gnostiker. Że e, on występował przeciwko tym błędom e, gnostyków if one attains a level of spiritual life, Die Gnostiker lehrten, dass wenn man eine Stufe des geistlichen Lebens erreichte, uczyli, że jeżeli się odpowiedni stopień życia duchowego już osiągnie, the actions which one did, such as lust and envy and stealing, did not matter. Die Lust, die uh, tappen die einer Tat, the äh, und äh, und so weiter, das macht einem überhaupt nichts aus. Że wtedy nie będziemy już podlegali tej porządliwości, aby czynić zło. The Apostle Paul wants to put the saints, uh, assure them that this teaching is wrong. The Apostle John der eh, Apostel Johannes möchte den Heiligen es klar machen, dass diese Lehre falsch ist. I apostoł Jan usiłował wyjaśnić to wierzącym, że taka nauka jest całkowicie błędna. As an aside, the apostle Paul deals with the Gnostics, the Gnostics in the Colossian Paulus uh, behandelt die Frage der Gnostiker im Kolosserbrief. Paweł zajmował się tymi sprawami gnostyków, y, pisząc list do Kolosa. Ale das wurde gesagt als Nebensache. Ale to tylko y, jako taką poboczną rzecz teraz przypominam. Y, in vers 4 in, in vers 4 w czwartym wierszu John is not dealing with the matter of committing individual acts of sin. Johannes nicht die Sache, dass man einzelne Sünden tut, begeht. To Jan tutaj nie mówi o tym, że ktoś popełnia e, poszczególne grzechy. He deals with individual acts of sin in chapter 1, verse 9 to chapter 2, verse 2. Er betrachtet einzelne Taten der Sünde in Kapitel 1, Vers 9 bis 2, Vers 2. Jeżeli chodzi o popełnianie tych pojedynczych czynów y, i grzechów, to zajmuje się tą sprawą apostoł Jan od 9 wiersza 1 rozdziału do 2 wiersza drugiego rozdziału. He in verse 4 he says he is dealing with the one whose practice, whose manner of life their whole life is set on the principle of sin. Uh, in vers 4 er in unserem Kapitel behandelt er den, dessen Praxis, dessen ganzes Lebenswesen die Sünde ist. Tutaj w czwartym wierszu naszego trzeciego rozdziału apostoł Jan zajmuje się takimi osobami, którzy za istotę swojego życia uczynili grzech i cały czas w nim żyją. in the Lord Jesus, sin is not. Im Herrn Jesu ist die Sünde nicht. Panu Jezusie nie było grzechu. The believer in verse 6 who abides in him der Gläubige in Vers 6, der in ihm bleibt. A wierzący opisany w wierszu 6, który trwa w nim, Hat das ewige Leben. On posiada życie wieczne. This eternal life has no sin in it. Dies ewige Leben hat keine Sünde in sich. A życie wieczne samo w sobie nie posiada grzechu. Therefore, the believer does not do sin. Deswegen tut der Gläubige nicht sündigen. His new nature sins not. Seine neue Natur sündigt nicht. Dlatego też i nowa natura wierzącego nie grzeszy. It is the old nature which commits acts of sin. Es ist die alte Natur, gate. Tak to ta stara natura, ona popełnia te czyny grzeszne. But we are still responsible for these acts of sin. Aber wir sind doch noch for these acts of der Sünde. Ale nie jesteśmy jednak odpowiedzialni za te czyny grzeszne. If we are caught speeding, wenn wir zu schnell fahren und äh, øh, in er Haft genommen werden. Jeżeli jeździmy za szybko i zostaniemy er zatrzymani, er It is no good saying to the magistrate, äh, hilft es uns nicht, dem Richter zu sagen, to nic nam nie pomoże powiedzieć e, temu policjantowi, It was not me who was speeding, it was my own nature. Es war nicht ich, der zu schnell fuhr, es war moja alternatura. To nie ja jechałem za szybko, to jechała moja stara natura za szybko. You are therefore responsible. Du bist deswegen verantwortlich. Ty właśnie jesteś odpowiedzialny za to. And John approaches this problem. Und Johannes kommt an dieses Problem. I właśnie ja do, dotyka się tego problemu. In a different way from Paul. Auf eine andere Weise als Paulus. W trochę inny sposób niż y, apostoł Paweł. The apostle Paul speaks of the old man and the new man. Der Apostel Paulus spricht von dem alten Mensch und dem neuen Mensch. Apostoł Paweł mówi o starym i o nowym człowieku. And the Apostle John speaks of the new life which we possess in Christ. Der Apostel Johannes spricht von dem neuen Leben, das wir in Christo besitzen. A apostoł Jan mówi o tym nowym życiu, które posiadamy w Chrystusie. It is occupation with Christ. Es ist die Beschäftigung mit Christi. To jest właśnie zajmowanie się Chrystusem. Which enables us befähigt, i y, które nas uzdalnia do tego, to sin not. Nicht zu sündigen, aby nie grzeszyć. We exist in the sphere of eternal life. Wir existieren in dem Bereich des ewigen Lebens. I my teraz y, żyjemy, egzystujemy w zakresie życia wiecznego. This eternal is an exotic ewige Leben ist ein Leben, das exotisch ist, das nicht aus, aus dieser Welt ist. Życie wieczne to jest e, coś e, tak egzotycznego, że można powiedzieć, że nie pochodzi z tej ziemi. It is a life out of this world. Es ist ein Leben außerhalb dieser Welt. Jest to życie spoza tego świata. and God has given us the atmosphere in which to exist in this life. Und Gott hat uns die Atmosphäre gegeben, uh, in in der wir in diesem Leben existieren können. Ale Bóg nam podarował odpowiednią atmosferę, abyśmy mogli w tym nowym życiu tutaj egzystować na ziemi. To live in this life and exist for Him and glorify Him. In diesem Leben zu leben, zu existieren und ihn zu verherrlichen. Aby tu w tym nowym życiu egzystować na ziemi i przynieść chwałę Bogu. Es ist Gutes gesagt worden über die Verse 4 bis 6. Dobrze już było powiedziane na, ten, na temat tych wierszów od czwartego do szóstego. Ich möchte versuchen, sie der Reihe nach zu erklären. Ja postaram się jeszcze teraz po kolei je wyjaśnić. Jeder, der die Sünde tut, bedeutet, każdy, który czyni grzech, to oznacza, ein Mensch, der die Sünde zum Lebensprinzip hat. To znaczy człowiek, który uczynił grzech jako zasadę swojego życia. Dieser tut auch die Gesetzlosigkeit, ten również i postępuje czyniąc czyny bezprawne. Er nimmt, das bedeutet, er nimmt sich selbst zum Maßstab aller Dinge. I można powiedzieć, on sam sobie daje wymiar dla wszystkich rzeczy. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. A grzech jest właśnie czynieniem bezprawia. Wenn ein Mensch sich selbst zum Maßstab aller Dinge nimmt, jeżeli człowiek sam sobie robi y, wzorce wszystkich rzeczy und seinen Eigenwillen tut, i w ten sposób wykonuje swoją własną wolę, das ist ein Leben der Sünde. To jest wtedy życie w grzechu. In Vers 5 wird klar gemacht, dass das Gott niemals wohlgefällig sein kann. W wierszu 5 jest całkowicie jasno pokazane, że Bóg nigdy nie może to nazwać dobrym. dass so ein Mensch niemals Gott angehören kann. Denn der Herr Jesus ist geoffenbart worden, um Sünden wegzunehmen. Es geht hier nicht so sehr um unsere Sünden. Nie tyle tu chodzi o nasze grzechy. Und ihr in Polen habt eine bessere Übersetzung als in der Schweiz in diesem Punkt, äh, in Deutsch, pardon. Entschuldigung für die Deutschen. myślę, że wy w Polsce macie tutaj lepsze tłumaczenie niż Biblia z niemiecka. Bei euch steht, er ist geoffenbart worden, auf dass er Sünden U was jest napisane, że On się objawił, aby zgładzić grzechy. Das macht besser klar, was gemeint ist. I to o wiele lepiej wyjaśnia, o co tutaj chodzi. Deswegen ist der Herr Jesus vor 2000 Jahren gekommen. Dlatego właśnie Pan Jezus przed prawie dwoma tysiącami lat przyszedł. Das war sein Zweck. To był cel Jego. Sünden wegzunehmen. Aby grzechy zgładzić. Darum kann Sünde nie von Gott, ein Leben der Sünde nie von Gott angenommen werden. I dlatego y, życie w grzechu nigdy nie może być y, uznane za dobre przed Bogiem. Und zweitens sagt er als zweites Argument, Sünde ist nicht in ihm. I jako drugi argument to to, a grzechu w nim nie ma. Im Herrn Jesu hierauferten, tu na ziemi w Panu Jezusie. Im Herrn Jezus grundsätzlich, y, y, z samej zasady ogólnie mówiąc w Panu Jezusie też ist keine Sünde, nie ma grzechu. Darum, wer Sünde zum Lebensgrundsatz hat, gehört Gott nicht an. I dlatego człowiek, który uczynił zasadą swojego życia grzech, nigdy nie może należeć do Boga. Jeder, der in ihm bleibt, a każdy, który z nim trwa, das bedeutet grundsätzliche Gemeinschaft. To to oznacza, że on uczynił tą społeczność jako zasadę swoją. Das heißt, er gehört Gott an. I to oznacza, że on należy do Boga. Das heißt, er hat Leben aus Gott. To oznacza, że on posiada życie z Boga. Er hat niemals Sünde zum Lebensprinzip. I on nigdy nie uczynił grzech jako zasady swojego życia. Er sündigt nicht. On nie grzeszy. Ich wiederhole, was gesagt worden ist. Ja jeszcze raz powtórzę to, co było powiedziane. Denn es ist nicht sehr wichtig, dass es hier nicht um einzelne Sündentaten geht. Tak, bo to jest bardzo ważne, że w tym wierszu nie chodzi o poszczególne czyny grzechu czy grzeszne. Wir wissen, dass wir Gott angehören, dass wir noch sündigen können. Tak, przecież my wiemy, że należymy do Boga i że jeszcze możemy zgrzeszyć. A wenn wir ihm angehören, haben wir niemals Sünde zum Lebensprinzip. Ale jeżeli do Niego należymy, to nigdy nie uczynimy grzech jako zasadą naszego życia. Jeder, der sündigt, każdy, który grzeszy, der also Sünde zum Lebensprinzip hat, taki człowiek, który uczynił grzech jako zasadę życia jego, hat ihn nicht gesehen, doch ihn erkannt. Nigdy go nie widział, ani go nie poznał. Das heißt, er gehört Gott nicht an. I to oznacza, że on nie należy do Boga. Der Apostel Johannes spricht in diesen Versen abstrakt. Abstrakt. I apostoł Jan mówi w tych wierszach abstrakcyjnie. Und wenn wir das nicht erfassen, jeżeli tego nie pojmiemy, dann verstehen wir nicht, was er hier uns zu sagen hat. To nie zrozumiemy tego, co on chce nam przez to powiedzieć. my żeśmy już powiedzieli, że pierwsze trzy wiersze trzeciego rozdziału są wkręceniem do tematu. In der Vers 4 gdyż w wierszu czwartym tego rozdziału jest der ganze Gegensatz zu dem Vers 29 des zweiten Kapitels. Znajdujemy rzecz przeciwstawną do 29 y, wiersza drugiego rozdziału. Dort war von denen die Rede, die die Gerechtigkeit tun. Tak, w tym wierszu 29 była mowa o tych, którzy są sprawiedliwymi. Jeder, der die Gerechtigkeit. Każdy, który jest sprawiedliwy. Und in Vers 4 heißt es, jeder, der die Sünde tut. A w wierszu 4 jest napisane, każdy, kto popełnia grzech. Dieses Wörtchen jeder i to słówko każdy kommt in den folgenden Versen häufiger vor. W następnych wierszach dość często się pojawia. Zum Beispiel in Vers 6. Na przykład w wierszu 6. Jeder, der in ihm bleibt. Każdy, kto w nim trwa. Und im zweiten Teil, jeder, der sündigt. I w drugiej części tego wiersza każdy, kto grzeszy. Immer deutlicher werden zwei Gruppen. I coraz to dobitniej widzimy dwie grupy. Entweder gehört man zu der einen Gruppe, albo należymy do jednej z tych grup, oder man gehört zu der anderen Gruppe. Albo należymy do drugiej z tych grup. Auf den Punkt wird das in Vers 10 gebracht. I punktem rozdzielczym będzie wiersz 10. Dort lesen wir, tam czytamy, Hierin sind offenbar die Kinder Gottes, po tym poznaje się dzieci Boże und die Kinder des i dzieci diabelskie. Man kann entweder nur ein Kind, man ist entweder ein Kind Gottes, a więc z tego widzimy, że ktoś jest albo dzieckiem Bożym, oder man ist ein Kind des Teufels. albo jest y, dzieckiem diabelskim. Jeder Mensch gehört entweder zu dem einen Gruppe, der einen Gruppe oder zu der anderen. Każdy człowiek na tej ziemi należy albo do jednej, albo do drugiej grupy ludzi. Und jeder, der die Sünde zum Lebensprinzip hat, a każdy człowiek, który uczynił zasadą swojego życia grzech, ist ein Kind des jest dzieckiem diabelskim. Und wenn der Apostel Johannes in Vers 4 die Schrecklichkeit der Sünde aufzeigt, i jeżeli w czwartym wierszu apostoł Jan poka pokazuje nam tę mm, całą y, przerażającą y, rzecz następstw grzechu, dass sie das Handeln des Menschen in Unabhängigkeit und Eigenwille ist, że postępowanie ludzi we własnej woli do tego prowadzi, eines Menschen, der von Gott geschaffen ist, człowieka, który przecież jest stworzony przez Boga, der eigentlich seinem Schöpfer zum Gehorsam verpflichtet ist, człowieka, który w zasadzie jest zobowiązany do posłuszeństwa w stosunku do swojego Stwórcy. Dann ist es so begründet, dass dann Vers 5 Gott auf seinen Sohn blickt. Tak, to jakże to jest teraz e, uszczęśliwiające, że w piątym wierszu Bóg zaczyna spoglądać na swojego Syna. Wenn Gott auf diese Erde sah, wenn Gott auf diese Erde sah, gdy Bóg spoglądał na tę ziemię, fand er nicht einen, der nach Gott suchte. Nie znalazł ani jednego, który by szukał Boga. to lesen wir im Testament. O tym czytamy w Starym Testamencie. Nicht einen, der gut stand. I ani jednego, który by czynił dobrze. Auch nicht einen. Ani jednego. Und dann kam er. I wtedy przyszedł On, Pan Jezus. Dann ist er geoffenbart worden. On się objawił. Um dieses Prinzip, was Gott so entgegen ist, aby tą zasadę, która jest tak przeciwna Bogu, was Gott so hasst, i, która jest tak znienawidzona przez Boga, diese Sünden wegzunehmen. aby ten grzech zgładzić. Noch einmal, es geht hier nicht darum, dass wir nun diesen glücklichen Zuspruch bekommen, dass der Herr Jesus unsere Sünden getragen hat. Tutaj nie chodzi o to, że nasze grzechy są nam opuszczone. Sondern dass sie von dem Angesicht Gottes Ale chodzi o to, że one zostały usunięte sprzed oblicza Bożego. Das, was ihn so beleidigt. Te grzechy, które go tak obrażały. konieczną, aby nam powiedzieć, pokazać nam, że Pan Jezus jest bez grzechu. To właśnie apostoł Paweł, Piotr i ja wysilali się, aby nam to jasno pokazać. I można by przytoczyć wiele znanych miejsc. I chciałbym je pokrótce wspomnieć dla tych, którzy nie znają tych miejsc. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale w 21 wierszu napisał że Chrystus nie znał grzechu um, in A Piotr pisze w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w 22 wierszu, że on nie uczynił żadnego grzechu. A on niósł nasze grzechy. Tam niósł na krzyżu. I o nim żeśmy czytali, że On ten grzech usunął. Und hier haben wir dann diese Stelle, die dritte Stelle, dass in ihm kein Sünde ist. A tutaj mamy y, trzecie miejsce mówiące, że w nim nie ma grzechu. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. I też ważne, aby to rozumieć.